askotan eh, xifreek erakusten dute uh, bat eta e egoera hortan badakigu aniz antziak izan direla uh, lurpean direla basamortuan edo urpean direla eta uh, ez direla ikusgai izan sekulat. Baina uh, ere hori baino gehio ere nahi dugu hoitarazi, estatuen erantzunkizuna hortan eta aipatzeko uh, afera emblematiko bat, ezagun bat, da uh, eh, 2000 eh, bat migranten uh, berreun bat migrante nahi izan dute uh, eta igerikat entxatu ziren, eta guardia zibilak uh, lagundu ortez, eh, eh, itotzen aizirelak, pusatzen zituzten uretarat, eh, kostarat, uh, edo ondartzara nahi zutelarik heldu eta laguntza eman ordez ke uh, grenadak botatu dituzte eta pusatu. Hama bost hil dira, Oiek identifikatuak izan dira eta uh, eh, amarnaka izan dira urpean itoak eta ez ditugu sekulant gorputzak atseman. Afera hori izan da uh, nazioarteko egun horren eh, astapena. familiak bildu dira eta uh, ekarri dute afera justiziarat eta espanol justiziak erabaki du guardia zibil horiek ez zirela obendun, obendunak zirela migrante horiek uh, ilegalki eh, sartu uh, nahi zutelarik eh, edo zutelakotz, sartu nahi zutelakotz espanol estaturat. Beraz familiak uh, orai bildu dira eta justu uh, ilak izan dituzten familiak biltzen dira urtero, Gero eta gehiago dira, biltzen direnak, eta iniziatiba hori ez da familiena bakarrik dira ere militanteenak eta eh, ere bizia galdu ez dutenen eh, edo ez duten migranten iniziatiba. Lehen haipatu duzu, eh, azken kasu bat, pertsona baten egoera, hemen zendu dena eta atera biderik ez eh? Bai, uh, eh, ipatu da, eh, azken bi hasta huetan, nolaz, uh, uh, azken hila, uh, hila. Eh, uh, bere bizia galdu zuen uh, bila, zen, eta azaroen ogoian ito zen bidasua. Uh, ezin dela, uh, behar den bezala, edo berak nahi luken bezala eortzi. Irunen da gorputza, epaile bat e, sesitu du familiak e, eranez, be, gure semea da, erakutsi dute administratiboki semea dela, paperak ekarrarazi dituzte irungo e, eraiteko, hau da, izen bat badu eta nahi dugu, ero, zi, e, nahi, luken bezala, eran nahi baita, religioaren pean, antolatzen den uh, eh, ehorzketa baten uh, inguruan. Ez dute ehortziko nahi luken bezala eta hori izin da utzi.